illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณพระวิหารเบรุวัน อันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้พระนครราชกฤห์ On one occasion, the blessed one was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove, the squirrel sanctuary. ในที่นั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วในการก่อน คือบุรุษผู้หนึ่ง ตั้งใจว่าจะคิด ซึ่งความคิดเรื่องโลก จึงออกจากนครราชกฤห์ไปสู่สะบัวชื่อสุมาคตา แล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสะ ในที่นั้น เขาได้เห็นซึ่งหมู่เสนาที่ประกอบด้วยองค์สี่คือกองพลช้าง กองพลมา้า กองพลรถ และพลเดินเท้า ที่ฝั่งสะสุมากตานั้น เข้าไปอยู่ เข้าไปอยู่สู่เง่ารากบัวเ There the blessed one addressed the pickles thus: Pickles, once in the past, a certain man set out from Rajaga and went to Sumagata lotus pond, thinking, "I will reflect about the world." He then sat down on the bank of the Sumagata lotus pond reflecting about the world. Then Picus, the man saw a four-division army entering a lotus stalk on the bank of the pond. ครั้นเขาเห็นดังนั้นแล้ว ก็เกิดความไม่เชื่อตัวเองว่า เรานี้บ้าไปแล้ว เรานี้วิกลจริตแล้ว สิ่งใดไม่มีในโลก เราได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้น ดังนี้ บุรุษนั้นกลับเข้าไปสู่นครแล้วเป่าร้องแก่มหาชนว่า ท่านผู้เจริญเอ๋ยข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้วข้าพเจ้าวิกลจริตแล้ว เพราะว่าสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้ามาเห็นแล้ว ซึ่งสิ่งสิ่งนั้น มีเสียงถามว่า เห็นอะไรมา เขาบอกแล้วตามที่เห็นทุกประการมีเสียงรับรองว่า ถูกแล้วถูกแล้ว ท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านเป็นบ้าแล้ว ท่านวิกลจริตแล้ว Having seen this, he thought, I must be mad, I must be insane. I have seen something that does not exist in the world. The man then returned to the city and informed a great crowd of people, said, I must be mad, sirs. I must be insane. I have seen something that that doesn't exist in the world. The people there asked him what he saw. Then he said exactly what he saw. Then the great cloud said, Surely you are mad, good man. Surely you are insane. And what you have seen does not exist in the world. ภิกษุทั้งหลาย ที่ไม่มีจริงไม่เป็นจริงไม่ คือในการก่อนดึกดำบรรสงครามระหว่างพวกเทพกับปสูนได้ตั้งประชิดกันแล้ว ในสงครามครั้งนั้น พวกเทพเป็นฝ่ายชนะ พวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรกลัว แล้วแอบหนีไปยังพบแห่งอสูร โดยผ่านต่างเง่ารากบัวหลอกพวกเทพให้หลงกลกันอยู่ nevertheless pickles. What the man saw was actually real, not unreal. Once in the past, the Devas and the Asuras were arrayed for battle. In that battle, the Devas won and the Asuras were defeated. In their defeat, the Asuras were frightening and entered the Asura city through lotus stalk to the bewilderment of the devas มิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงอย่าคิดเรื่องโลก โดยในยะที่ว่าโลกเที่ยง หรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด หรือโลกไม่มีที่สุด ชีพก็ดวงนั้น ร่างกายก็ร่างนั้น หรือชีพก็ดวงอื่น ร่างกายก็ร่างอื่น ังนี้เป็นต้น เพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่า เพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งปรมจันทร์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความนายทุกข์ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานเลย Therefore, pickles, do not reflect about the world, thinking The world is eternal. All the world is not eternal. All the world is finite. All the world is infinite. All the soul and the body are the same. All the soul is one thing. The body is another thing. For what reason? Because this reflection is unbeneficial, irrelevant to the fundamentals of the holy life, and does not lead to revulsion, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana. เมื่อพวกเธอจะคิด จงคิดว่า เช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์ เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ เช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนินเ ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่า เพราะความคิดนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นของปรมจันทร์ เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ ความกลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานประเหตนนั้นในกรณีนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงทำความเพียร เพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด When you reflect you should reflect this is suffering you should reflect this is the origin of suffering you should reflect that this is the cessation of suffering. You should reflect this is the way leading to the cessation of suffering. For what reason? Because this reflection is beneficial, relevant to the fundamentals of the holy life, and leads to revulsion, to dispassion, to cessation to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana. Therefore, an exertion should be made to understand this is suffering. This is the origin of suffering. This is the cessation of suffering. This is the way leading to the cessation of suffering. มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีริมฝั่งแม่น้ำคงกาได้ทอดพระเนตร เห็นท่อนไม้ใหญ่ ท่อนหนึ่งอันกระแสน้ำพัดลอยมาที่ริมฝั่งแม่น้ำคงกานั้น ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอได้เห็นท่อนไม้ใหญ่โน้น ซึ่งลอยมาโดยกระแส แห่งแม่น้ำคงคาหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ได้เห็นพระเจ้าข้า On one occasion, the b l a z e d one was dwelling at Gosambi, on the bank of the river Ganges. The b l a z e d one saw a great log being carried along by the current of the river Ganges and he addressed to the pickles thus: "Do you see, pickle, that great log being carried along by the current of the river Ganges?" Yes, venerable sir. ภิกษุทั้งหลาย in the ไม่จมเสียในท่ามกลาง ไม่ขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบก ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอะมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลี่ยน้ำวนวนไว้ ไม่ผู้เสียเองในภายในไซต้นไม้ที่กล่าวถึงนี้ ก็จะลอยไหลพุ่งออกไปสู่ทะเลเปรตว่าลำแม่น้ำคงคานั้นโน้มน้อมลุ่มลาดเยียงเท ไปสู่ทะเล อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้พวกเธอทั้งหลาย ถ้าพวกเธอไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งใน ไม่เข้าไปติดเสียที่ฝั่งนอก ไม่จมเสียในท่ามกลาง ไม่ติดแห้งอยู่บนบก ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกอะมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ ไม่เน่าเสียเองในภายในไซ พวกเธอก็จะเลื่อนไหลไปสู่นิพพาน ประเหตุว่าสัมมาทิฏฐิมีธรรมดาที่โน้มน้อมรุ่มลาดเยียงเท ไปสู่นิพพาน Pickles if that log does not veer towards the near shore does not veer towards the far shore, does not sink in the midstream, does not get cast up on high ground, does not get caught by human beings, does not get caught by non-human beings, does not get caught in a whirlpool, and does not become inwardly rotten. It will slant, slope, and inclined towards the ocean. For what reason? Because the current of the river Ganges slants, slopes, and inclines towards the ocean. ภิกษุทั้งหลายคำว่าฝั่งใน เป็นชื่อของอายตนะภายในทั้งหก คำว่าฝั่งนอก เป็นชื่อของอายตนะ ภายนอกทั้งหก คำว่าจมเสียในท่ามกลาง เป็นชื่อของความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินขึ้นนันทีราคะคำว่าขึ้นไปติดแห้งอยู่บนบก เป็นชื่อของความสำคัญมั่นหมาย ว่าเรามีเราเป็น คำว่าถูกมนุษย์จับไว้ ได้แก่ภิกษุในกรณีนี้ เป็นผู้ระคนด้วยเครือัดเพลิดเพลินด้วยกัน เศร้าโศกด้วยกัน มีสุขเมื่อเครือดเหล่านั้นมีสุข เป็นทุกข์เมื่อเครือดเหล่านั้นเป็นทุกข์ประกอบการงานในกิจการที่บังเกิดขึ้นแก่เครือดเหล่านั้นด้วยตนภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ถูกมนุษย์จับไว้คำว่าถูกอะมนุษย์ จับไว้ ได้แก่ภิกษุบางรูปในกรณีนี้ ประพฤติพรหมจรรย์ โดยตั้งความปรารถนาเทพนิกาย ชั้นใดชั้นหนึ่งว่า ด้วยศีลนี้ หรือด้วยวัดนี้ หรือด้วยตบะนี้ เราจะได้เป็นเทวดา ผู้มีศักดาใหญ่ หรือเป็นเทวดาผู้มีศักดาน้อยอย่างได้อย่างหนึ่งภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้ถูกอะ มนุษย์จับไว้ คำว่าถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ เป็นชื่อของกามกุลทั้งห้าภิกษุเป็นผู้เน่าเสียเองในภายใน เป็นอย่างไรเล่าคือเจอบางรูปในกรณีนี้ เป็นคนทุศีล มีความเป็นอยู่หลามก ไม่สะอาด มีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้ว ก็กินแหนงตัวเอง มีการกระทำที่ต้องปกปิด ซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะ ก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าเป็นคนประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนที่เน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอย นี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่เน่าเสียเองในภายใน Pickles the near shore. t h i s is the designation for the six internal sense bases. The far shore. This is the designation for the six external sense bases. Sinking in midstream. This is the designation for delight and lust. Getting cast up on high ground. This is the designation for the conceit. I am. And what is getting caught by human beings? Here, someone lives in association with lay people. He rejoices with them and sorrows with them. He is happy when they are happy, and sad when they are sad, and he involves himself in their affairs and duties. This is called getting caught by human beings. And what because is getting caught by non-human beings? Here, someone lives the holy life with the aspiration to be reborn into a certain order of devas, thinking, by this virtue of vow or austerity, all holy life, I will become a deva, or one among the devas. This is called getting caught by non-human beings. Getting caught in a whirlpool. This is the destination for the five courts of sensual pleasure. And what is inward rottenness? Here, someone is immoral, one of evil character, of impure and suspect behavior, secretive in his acts, no ascetic thought claiming to be one, not a celebrate through claiming to be one, inwardly rotten, corrupt, depraved. This is called inward rottenness ก็โดยสมัยนั้นแล นายนันทโคบาล ได้ยืนอยู่ไม่ไกล จากพระผู้มีพระภาคณที่นั้น นายนันทโคบาลได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้ ไม่เข้าใกล้ฝั่งโน้นไม่จมเสียในถ้ำกลาง ไม่ติดอยู่บนบก ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลียวน้ำวนวนไว้ ไม่เน่า เสียเองในภายใน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอประทานโอกาสได้บรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด นันทะถ้าอย่างนั้น เธอจงมอบโคเหล่านั้นคืนเจ้าของเถิดรานั้น นายนันทาได้มอบโคคืนแก่เจ้าของของโคแล้ว ก็ได้ขอเป็นประชาอุปสมบท Now, on that occasion, the cow heard Nanda was standing near the blazed one. He then said to the blazed one, "Venerable sir, I will not veer towards the near shore or the far shore. I will not sink in midstream. I will not get cast up on high ground. I will not get caught by human beings or non-human beings. I will not get caught in a whirlpool. I will not become inwardly rotten. May I receive the going forth under the Blessed One. May I receive the higher ordination. Nanda, in this case, return the cows to their owners. And then the Nanda cowherd did likewise, and then he received the higher ordination ไม่นาน หลังจากที่ ภิกษุนันทะบรรพชาอุปสมบทแล้ว ก็เป็นผู้ผู้เดียวเอาลีกออกเร้น ออกจากหมู่ ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ไม่นานนักก็ได้ทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการอยู่ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ ท่านได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้ว พระมจันได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีก ก็ท่านพระนันทะ ได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละ Then the cow herd Nanda received the going forth under the blessed one, and after his higher ordination, soon not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Nanda became one of the a r a n s สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเบรุวัน อันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้พระนครราชกฤห On one occasion the blessed one was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove the squirrel sanctuary ในที่นั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย มีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วในการก่อน คือบุรุษผู้หนึ่ง ตั้งใจว่าจะคิด ซึ่งความคิดเรื่องโลก จึงออกจากนครราชกฤห์ไปสู่สะบัวชื่อสุมากตา แล้วนั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งสะ ในที่นั้น เขาได้เห็นซึ่งหมู่เสนา ที่ประกอบด้วยองค์สี่คือกองพลช้าง กองพลมา้า กองพลรถ และพลเดินเท้า ที่ฝั่งสะสุมากตานั้น เข้าไปอยู่ เข้าไปอยู่สู่เง่ารากบัว There the blessed one addressed the pickles thus: "Pickles, once in the past, a certain man set out from Rajaga and went to Sumagata lotus pond, thinking, I will reflect about the world. He then sat down on the bank of the Sumagata lotus pond, reflecting about the world. Then Pikus, the man saw a four-division army entering a lotus stalk on the bank of the pond ครั้นเขาเห็นดังนั้นแล้ว ก็เกิดความไม่เชื่อตัวเองว่า เรานี้บ้าไปแล้ว เรานี้วิกลจริตแล้ว สิ่งใดไม่มีในโลก เราได้เห็นแล้วซึ่งสิ่งสิ่งนั้น ดังนี้ บุรุษนั้นกลับเข้าไปสู่นครแล้วเป่าร้องแก่มหาชนว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยข้าพเจ้าเป็นบ้าแล้วข้าพเจ้าวิกลจริตแล้ว เพราะว่าสิ่งใดไม่มีอยู่ในโลก ข้าพเจ้ามาเห็นแล้ว ซึ่งสิ่งสิ่งนั้น มีเสียงถามว่า เห็นอะไรมา เขาบอกแล้วตามที่เห็นทุกประการ มีเสียงรับรองว่า ถูกแล้วถูกแล้วท่านผู้เจริญเอยท่านเป็นบ้าแล้ว ท่านวิกลจริตแล้ว Having seen this he thought I must be mad I must be insane I have seen something that does not exist in the world. The man then returned to the city and informed a great crowd of people, said, I must be mad, sirs. I must be insane. I have seen something that, that doesn't exist in the world. The people there asked him what he saw. Then he said exactly what he saw. Then the great cloud said, Surely you are mad, good man. Surely you are insane, and what you have seen does not exist in the world. ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่ว่าบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริง หาใช่เห็นสิ่งที่ไม่มีจริง ไม่เป็นจริงไม่ คือในการก่อนดึกดำบรรสงครามระหว่างพวกเทพกับปสูน ได้ตั้งประชิดกันแล้ว ในสงครามครั้งนั้น พวกเทพเป็นฝ่ายชนะ พวกอสูรเป็นฝ่ายแพ้พวกอสูรกลัว แล้วแอบหนีไปยังพบแห่งอสูรโดยผ่านต่างเง่ารากบัว หลอกพวกเทพให้หลงกลกันอยู่ Nevertheless, Pickles, what the man saw was actually real, not unreal. Once In the past, the Devas and the Asuras were arrayed for battle. In that battle, the Devas won and the Asuras were defeated. In their defeat, the Asuras were frightening and entered the Asura city through lotus stalk to the bewilderment of the Devas. ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงอย่าคิดเรื่องโลก โดยในยะที่บ้า โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง โลกมีที่สุด หรือโลกไม่มีที่สุด ชีพก็ดวงนั้น ร่างกายก็ร่างนั้น หรือชีพก็ดวงอื่น ร่างกายก็ร่างอื่นดังนี้เป็นต้น เพราะเหตุไรจึงไม่ควรคิดเล่า เพราะความคิดนั้น ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งบรมจทร์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความนายทุกข์ ความคลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานเลย Therefore, p i c k l s do not reflect about the world, thinking, the world is eternal, or the world is not eternal, or the world is finite. All the world is infinite, All the soul and the body are the same, All the soul is one thing, the body is another thing. For what reason? Because this reflection is unbeneficial, irrelevant to the fundamentals of the holy life, and does not lead to revulsion, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge to enlightenment to nibbana เมื่อพวกเธอจะคิด จงคิดว่า เช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์ เช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เช่นนี้เช่นนี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ เช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดำเนิน ให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ เพราะเหตุไรจึงควรคิดเล่า เพราะความคิดนี้ ย่อมประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความกลายกำหนัด ความดับ ความระงับ ความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม และนิพพานเระเหตุนั้นในกรณีนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามที่เป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี